Jimat punya cerita dengan judul Memeti Cumplung kiriman Sriono R. iki kawiwitan nalika sukir duwe ado-ado arep adek omah ning pekarangan kuwi aku wis tau ngelingake kajaba pekarangan sing mapane wetan omahe Mbah Kasobari kuwi pancen dudu duweke sukir uga lemah kuwi kawentar wingit manut ceritane simbahku jare papan kuwi rumuhun Mujutake kedunge kali bucung kali sing nyigar desa Mbabatan Mbabatan ilining banyu mangulon nuli menggok ngaloran anjok ing kali balong isih manut dongeng simbah Jare ing kedung kono kuwi mbiyen kerep ana mayit kentir sing nyanggrok uga kerep kanggo papan buang bayi saka woing tumindak peteng mula papan wikondang kondang akeh demite kena diarani markase lelembut isih ade dasar dongeng simbah Nadian kedung angker nanging uga ana mupangate. Ing kono akeh iwake sing bisa dialap dening warga sak kiwa tengene. Akeh sing padha ngalap iwak kanthi jolo, masang wuwu mancing lan sak piturute. Nanging ana wewaler sing ora kena diterak, yaiku yen diwuri ula dumung sing gedine sak lengene wong dewasa, anggone ngalap iwak kudu dilereni. Yen nekat mbacut bakal nemoi bilai. kuwi critane Mbah Kakung sing nganti seprene tansah tak eling-eling. Nanging kedung angker kuwi saiki wis mati kegawa saka owah-owahaning alam. Kedunge owah dadi dapuran pring ori sing ketel tur singup. Jembare pekarangan watoro 300 meter persegi. Sejatine papan kuwi kena diarani tatak bertuan. Jalanan ora dadi hak duweke sapa-sapa. -sopo. Malah dek aku isih bocah biyen tau kanggor diwedeni demit ning tilase kedungkuwi. Critane mangkene. semono aku lagi umur olas tahun ing wengi padang rembulan aku sak konco podo dolanan gelian anggon kundelik mlebu menyang wewengkon pekarangan tilas kedunggui pamrihe supaya ora bisa ditemokake dening sing lagi goleki nanging kok bareng mlebu pekarangan kono aku diwuri wujutan sing jegirisi ya kuwi bleger menganggu sandangan sarwa ireng rambut riap-riap tur raine rupa cumplung utawa tengkorak. Aku wel-welan deprok ora bisa ngadeg. Sangkem krasa kaku ora bisa kanggo bengok. Wewujutan maung greng saka rumangsaku dheweke ngangkat awakku banjur diuncalake nganti tiba ning jaban pager. Aku semaput Wuruh-wuruh wis ning dhuwur lincak lan durung wong akeh. Ujare kanca kancaku delikan. Aku ditemokake kanthi kahanan ora sadar. Mula banjur digotong mulih. Uga tawana lelakon gegirisi sing nemahi kadhar warga desa Mbabatan. Watara jam 10 bengi, kadhar krungu swara gamelan mungkung saka desaku. kaya candrane wong kena gendam kadhar marani swara gamelan mau ijen tanpa rawang tenan tekan sawijining omah gedhe ing kono lagi ana tontonan wayang mas Wis to sira aja tansah muwun wae. Becik sira nyuno liyane wae nanging aja nyun arane kidang kencana kae, Yai. Untung Kakang Mas. Kulo ben sanget kathah kalengenan ing Nanging saiba kagete. Kadar bareng mlebu omah gedhe kono jebul sing nonton wis akeh banget. kabeh leger menungso ninging raine rupa cumplung kadar mlayu gundam-gundam banjur tiba semaput akeh meneh critane wong diwedani demit sing wujud wedon uga bleger wanita ngumbar susu rambuté riap-riap wong-wong kono padha ngarani nek kuwi memedi wewe gomber cerita bab pengalamanku tau diwedani memedi cumplung sarta lelakoni kadar mau tak kandhake marang sukir aku supaya dheweke murungake sediane adek omah ing pekarangan tilas kedung mati kuwi nanging sukir orang rewes malah semaur cengengesan jarine aku iki kolot. Jaman kaya ngene kok isih percaya karo lelembut. Alah, Pakde, Pakde. Bojo ngoyo woro iki jaman maju. Demite wis padha pensiun, dadi ora perlu wedi-wedi. Karo meneh lemah tilas kedung kuwi eman-eman yen ora ditanjake, wong lemah kuwi gandeng karo pekarangane bapakku. Dadi yen tak gunake rak ya wis trep to. semaure sukir nalika kuwi. Nalika sukir miwiti mbabati dapuran pring lan ngrata lemahe, ana lelakon sing nyolowadi. Wong-wong sing disambat nyambut gawe dumadakan padha pating brengok merga weruh ana ula sak wong dewasa. Rupane ireng janges metu saka dapuran pring sing rubuh ngalih menyang dapuran pring liyane terus ilang musno tanpa tilas. Mbah Ahmad Saleh sesepuh desa banjur nuturi sukir. Leh, sukir. Purungno wayang gonmu bakal adek omah ing lemah iki. Mengko mundak ora becik kedadiane. Sumurupa nggel, kula ireng sing ngaton sak klebatan mau ra liya Mbah kula dumung sing mbah reksa tilas kedung kuwi. metune ula dumung mau sejatine ngelingake supaya kue ora mbacutake anggonmu ya omah ning lemah sangar iki anggonku tutur kamung saka gedene pangemanku marang kowe le sukir mung wangsulan cekak sajak nyepelekake mbah mbah aku ora butuh wejanganmu aku mung butuh gawe omah sidane papan kuwi wis dadi lemah rata Pirang-pirang dapuran pring ori rubuh di babat tuntas tanpa tilas. Sukir nuli pasang pondasi. Jembari bangunan wae wetara 250 meter persegi. Yen wis madeg dadi omah mestine ya gedhe tenan. Aku lan kabeh warga padha ngumun. Ing atase Sukir kuwi dudu wong sugih dhuwit. Katik wani gawe lakaran omah semono jembari. Kuwi bondo saka ngendi? atiku dikepaki tondo pitakon. Sukir ngaku menawa sing duwi tinggawi omah mau du dheweke dhewe. Nanging bos pabrik roti ing kutha Solo. Angkae omah kuwi arep kanggo cabange pabrik roti sing neng Solo. Sukir mung kari nampa dhuwit gedhe dol-dolan pekarangan tilas gedung. Ngono ceritane. Nanging akeh warga sing padha tidur-tidur. Awit sak suwene iki durung tau weruh ana wong sugih sing nonton pekarangan wingit kuwi. Karo meneh kapan sukir oleh srawung karo Basrati mau? Sidane omah iku dadi tenan, katon jenggarang, gagah lan bregas. Omah tembok dipager wesin renteng. Ora watoro suwe sukir banjur nekakake isen-isene omah, kaya to meja, kursi, kasur lan lemari. kabeh sarwolak lan gawe eram sing padha meruwi sawise prabutan jangkep sukir lan sanak bojone pindahan ngenggoni omah anyar kuwi nanging nganti sawetara suwe tetep ora ana bos roti saka solo sing jari arep ngenggoni omah anyar kuwi sing ngenggoni ya tetep mung sukir sak anak bojone kocapo nalika sukir sak bateh manggoning omah anyar watara rong sasi Ono lakon sing nyolowati kira-kira jam 10 bengi tangga sekitare omahe Sukir krungu Sukir lan bojone bengok-bengok muni tolong-tolong kabeh tangga padha gemruduk mara klebu aku Sukir cerita jari durung suwe mau nalika Sukir lan Sarmi mapan turu karo ngeloni anake lanang ora weruh sangkane ujug-ujug disusul ulos gedene sak lengen rupane ireng janges tleser-tleser ning dhuwure awake sami Sarmingi patake ulo ireng mau karun jerit kami gilan. Ulane mencelat tiba menyang longan terus ilang tanpa lari. Mulo sarmilan lan sukir terus mengok-mengok undang-undang tonggone. Kabeng podo tekan kono klebu aku terus nyekel gepuk lan pentungan. Ngopiak sak jembaring omah longan ngisor mijolan papan-papan. Singbok menawakan gundelik ulo kabeh diberi. Nanging Ulo sing digoleki tetep ora ana. Sidane aku lan kabeh tangga banjur mulih. Kedadian iku kok berdadi rembuk umyek dening para warga. Dina-dina lumaku anut kodrate. Wong-wong wis ora ngrembug perkarane sukir lan sarmi maneh. si sakwise lelakon kuwi ing panci dungkap bangun esuk sadurunge subuh. Ana sawetara swara bengok-bengok maneh asale saka omahe Sukir. Kaya kedadian dek mben kae. Kabeh tangga ya terus gemruduk nekani omahe Sukir. Sarmi cerita jari mentas ditakani wujudan gegilani. Beger wong sandangan sarwa ireng rambuté riap-riap lan raine rupa cumplung. Rerupan medeni mau mondong anak lanang sarmi Dijunjung soko peturon Bocai nangis jerit-jerit sarmi ngelilir karun jerit sakayangi Nekat rebut anak soko gendongani memet dicumplung Sukir terus melu tangi awit kurungu jeriting sarmi Lan naliko sukir tangi soko oleh turung lepus memedini wis musno Tonggo-tonggo sing rungok ke ceritani sarmi melu keweden Rodok sawetara suwi tangga teparu sing teka ning kono oleh ngumpul ning omahe Sukir. Lagi padha mulih bareng krungu swara adzan subuh. Esoke aku nekani Sukir ning omahe. Tak kandhani supaya dipikir meneh anggone ngenggone omah ning lemah sangar mau. sukir tetep puguh ora melu ngerbuku malah sumaur saja nyepelek ke semunan tangan wes rasu sakakan rembuk di pak aku rawat di lelembut wae wai sekakan pikiran mulo yo ketok keton memedi omah ki arep tak dol wai arep dituku bosku solo aku yo duwe tameng wong pinter sing mumpuni kok pak di yen mumpeng demit wae kecil Ngono sumbare sukir karo ngacungake jentikane. Atiku rodok perih rasane krungu wangsulane sukir. Sidone aku mulih kanthi ati cuwo. Wis dak putusake ora arep ngandani sukir meneh. Jerone atiku ndedonga muga-muga ora ana kedadian sing ala maneh. Tetepo rahayu sekabehe. Dino dino sak banjure ya lumaku kaya padatan. wong-wong kampung kono wis ora ngrembug perkara memedi cumplung lan ula dunung nanging ing sawijining esuk sawise krungu mbandange adan subuh saka masjid saka umahe sukir keprungu swara jeriting sarmi sing njaluk tolong wong-wong sacerai wis nduga yen mesti ana kedadian nyolowati meneh kaya sing wis-wis tangga-tangga cedhak nuli gemruduk mara Saibo kaget bareng nyumurupi sukir ngatang-ngatang gemletak ning jogan kanthi kahanan tanpo nyawa. Ana tatu tilas cokotan ula ning kentole. Kabeh sing teko kuno duweni panduga yen sukir mati dicokot Mbah Dumung. Ora suwe para petugas sing kawongan teko lan nganakake papriksan. Ditetepake yen sukir pancen mati dicatek ula mandi. saisine ngomah nuli diopyak mbok menawa ulane isih ana kono. Nanging nganti tatas anggone gledah pojok-pojokan omah ulane tetep ora ketemu. Layone sukir sidone dikubur ning bumi pemakaman mburi masjid. Sarmi ora wani meneh manggoni omah kuwi. Dheweke banjur mulih menyang wong tuane. omah anyar ditinggal suwung gambrung ora ana sing ngopeni malah ana kabar sumebar sawise omah kuwi suwung jarene angger malam jembah katon blegeri sukir neng sekitare omah mbok menawa kuwi demite sukir sing gentayangan ngono panemune wong akeh rodok sawetara taun sarmi oleh dadi rondo wekasane omah-omah meneh dipek buju Joko sing jenenge Yadi Dene omah tilase sukir sing sawetara suwe suwung lan angker, dening warga didadekake bali pertemuan kanggo papan kumpulan. Kanggo ngijoli kapitunan sukir warga padunung kono padha urunan duit. Bareng ngumpuk lan dirasa wis murwat terus diwenehake sarmi ujupe kanggo anak sing patutan karo sukir. Isih ana sawiji perkara sing tetep dadi wadilan nyolowadi. ya kuwi saka ngendi oleh duit kanggo adek omah sukir dek semono anut warta sing jari sumbre saka sarmi dek emben sukir tau nemu cepuk isine mas-masan ditemu nalika duduki lemah ning pekarangan tilas kedung kono emas sak cepuk terus didol menyang kutho lan duwite kanggo ragat adek omah kuwi kabare ning mbuh nyatane Lah ngambali perkara Yadi sing Rabi Sarmi dheweke tau tak takoni semuguyon mangkene. De, Kowe kuwi Joko bagus bergas kok milih ngrabi rondo anak siji. opo mamri sing pengalaman ngatur rumah tangga ngono apa piye? opo ana pamriliane? Ya dimangsuli yen gawe aku dadi guyu kemekelen. Mangkene jare pawang sulane. Pancen inggih Kak Pakde. Rabi Randa niku mesti nyenengke ati. Kejawi pun pengalaman ugi miturut ujare wong pinter nika, jarine Joko Rabi Randa niku mboten ngalami kesulitan, malah keporo tansah ngalami kelonggaran. <laughs> Wah, dasar semprul kuwi. Mangkono ceritane soko aku bersama tim Cimat. Au! <laughs>